Günahtan tevbe eden o günahı bir daha hiç itmemiş gibi olur buyuruyor Peygamberimiz. İnşallah hiç itmemiş gibi olacağız. Cemi günahlarımıza tevbe-i nasuhla tevbe olsun. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah'ın azim ya malikel mülkil kadim. Günahını iyice gözünün alıp nedamet edemedin, kalbimize yumuşaklık gelmiyor. Tekrar diyelim, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah azim ya malikel mülkil kadim, estağfirullah azim. Kalbi taş gibi olanlarımız var, tekrar diyeceğiz. Estağfirullah, estağfirullah. Ya ilahi, Esma-i Husna'nın hürmetine rızanı ver ya Rabbi. Niyeti kastımızı müstakim et ya Rabbi. Yareynin selametini, Habibin rüyetini, Çari yari güzinin sohbetini, Yari cinanda nasip et ya Rabbi. Sekeratımızın şiddetini, kalbimizin zulmetini, evli kıyametin mihnetini, Eyle ehli imandan müberra et ya Rabbi. Sekerat-ı mevsamanlarımızda rahmet meleklerini irsal ettirerek, ruhumuzu ihraç ettirerek, E'lâ-i illiyine terakki eden ruhlar gibi ikram et ya Rabbi. Şu cami şerife bütün camilere cem olan ve rahmeti ilahiyen için boyun bükenleri mesrur et ya Rabbi. Memnun et ya Rabbi. Şad et ya Rabbi. Şuraya nasıl cem olduysak bütün camilere cem olan bütün ehli imanı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında böylece haçlı cem et ya Rabbi. Canlarımız hulguma gelip ellerimiz ellerimizle, ayaklarımız ayaklarımızla, cemi azalarımız birbiriyle elveda el firak dediği gün buyurun aşkıyla eşhedü en Bir dahi eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Üç yapalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden kelimesiyle cümlemize husnu hatimeler tevfik et ya Rabbi. Tevfikine refik et ya Rabbi. Hükümeti cumhuriyemizi atla adaletinde kaim et ya Rabbi şevketi ikballarını el yevmel gıyam daim et ya Rabbi ordumuza deniz, heva, karada daima Mansur'u muzaffer et ya Rabbi. Bütün memaliki İslamiyeyi kahtu kaladan, taun ve baden ve cümle beladan masun et ya Rabbi. Emrazı şettaden, şemate-i adaden ve cümle beladan masun et ya Rabbi asakiri İslamiyemize selametler ihsan et ya Rabbi. Taşlara yasanıp, toprağa döşenip, ateşi firkatla ciğerleri büryan olan ana kuzularımızı perişan etme ya Rabbi. Evlatlarını yetim yetama koyup sızlatma ya Rabbi. Komünistler ayağı altında ırzımızı namusumuzu çiğnatma ya Rabbi. Hastalarımıza acilen şifalar ver ya Rabbi. Dertlilerimize devalar ihsan et ya Rabbi. Borçlularımıza edalar lütfet ya Rabbi. Cümlemizi kazadan, beladan güç yetmez, takat getirilmez. Cemi sıkıntılardan muhafaza buyur ya Rabbi. Leyle-i Kadir pür şeref hürmetine, semaray iman hürmetine, azilet Ramazan hürmetine, Kur'an-ı Mübin hürmetine, Sabı Sıbyan hürmetine, Sabı Sıbyan hürmetine, aramızda bulunan küçük yavrular hürmetine bizleri affet ya Rabbi. Oruçlarımızı kabul et, terebihlarımızı kabul et, zekatlarımızı kabul et, fıtralarımızı kabul et. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i belki hatim edenler de var. Dergah-ı evzetinde seni kabul ile makbul et ya Rabbi. Hasıl olan ecri mesubatı, evvelen bizat, eşrafı mahlukat, şefi'in usat, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna, eline, ashabına, bütün peygamberan izam, evliya kiram, sahabe-i kiram, mümin müminat, müslüm müslümat, annemiz, babamız, akrabayı talukatımız, ciğerpare yavrularımız, dağlar başında kalan, hakile yeksan olan, bir Fatiha'ya muhtaç olan din kardeşlerimize de ihda edelim. Rabbim vasıl et ya Rabbi. Bütün mümin müminatın ruhunu şad et ya Rabbi gözlerimizi tavana dikilir, yavrularımız hıçkır hıçkır ağlarken, ailemiz saçlarını yolarken, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek can vermek nasip et ya Rabbi. Allah, Allah diyerek öldür ya Rabbi. Hamre vardığımız zaman İki melek gelir çınarlar gibi, gözleri yalburdar şimşaklar gibi, biri sual sorar gök gürler gibi, dünya döner bir gün alem fan olur, münker nekir gelir çok dillal olur, kanaatınız olsun tek ölmedik kimsemiz kalmayacak. Çünkü annelerimiz öldü, babalarımız öldü, dedelerimiz öldü, kardeşlerimiz öldü, biz de bu hakka öleceğiz sualımızı asan et ya Rabbi. Kabirden 12 fırka kalkacak insan kimi maymun suratında, kimi hınzır suratında, kimi merkep suratında, kimi deve suratında, kimi yılan akrap suratında, kimisi de ayın 14'ü gibi kalkacak. Bizi mümin olarak ayın 14'ü gibi kaldır ya Rabbi. Habibi Ekrem'in hürmetine, Leyle-i Kadir hürmetine, amin diyen dilleri nari cahiminde yakma ya Rabbi mahşara varırız. Defterler karlar gibi yağar. Kimiz müminlerin sağından gelir, mü münafıkların solundan gelir, kafirlerin dalından vurur, döşünden çıkar. Bizi o mahcup etme. Sağdan lütfet ya Rabbi. Sağımızdan lütfet ya Rabbi kanaatınız olsun. Kur'an-ı Kerim'le sabit, mizanı adalet kurulur. Hazreti Muhammed kürsüsünü atar sağında oturur. Bütün peygamberani izam, evliya-i kiram, meleklerin huzurunda günahımız, sevabımız dartılır. Boyamız o gün yüzümüze vurulur. Ya Rabbi günahımızı çok getirip de sen benim ümmetimidin, niye günah ettin diye Muhammed yanında hakkında bizi mahcup etme ya Rabbi. Mahcup etme ya Rabbi. Habibi Ekrem'in hürmetine, Leyle-i Kadir hürmetine, Nuri Zulem hürmetine, Nuri Ekrem hürmetine cennetten çıkarıp 200 sene semaya bakmadan ağlattığın Adem'e bağışla. Suların yüzünde koyduğun, vapurun içinde bıraktığın 80 ceviz ümmetiyle gezdirdin. Nuh Necillullah'a bağışla. Ya Rabbi koç gibi boğazlattın. Yahya Aleyhisselam'a bağışla. Bütün vücutunu kurda yedirttin. Eyyub hürmetine ya Rabbi. Eyyub Aleyhisselam'a bağışla ya Rabbi. Hazreti Musa'yı on sene memleketinden firar ettiren Firavun'u kahrettiğin gibi komünistleri, dinsizleri kahhar isminle kahret ya Rabbi. Bizi Hazreti Musa'ya bağışla ya Rabbi. Hazreti Musa hürmetine ya Rabbi kafirlerin tazzığından semaya çıkarttığın Hazreti İsa'ya bağışla ya Rabbi. Uhud dağında mübarek yüzünü yardırdığın, şu geminin içine iki tane halkayı battırdığın, sinni saadetini kırdığın, alemine rahmet için gönderdiğin Muhammed Mustafa'ya bağışla. Ayağının altını ejderhaya sokturduğun Sıddık'a bağışla karnını Ebu'l-Lü'lü'ye yardırdığın Omar'ın Farik hürmetine caminin içinde Kur'an-ı Kerim yazar okurken feseyektikehumullah ve huves semiul alim ayetinin üzerine harici, haricilerin kanını döktürdüğün Hazreti Osman'a bağışla. Köfede Tanrı'nın aslanı Aliyel Murtaza'yı deve gibi boğazlattın ona bağışla. Amin. Kerbela'da bir içim su verin de ne olur hakkım helal olsun deyip ökçesini vurunca suyu kaynatlayın susuz öleyim de Muhammed'in ümmetine şefaat edeyim dedirttiğin Hazreti Hüseyin'e bağışla ailesinin elinden zehir içirttiğin Hazreti Hasan'a bağışla kırk yerinden yamalı Muhammed kızına bağışla Çoban Veysel karanına bağışla. Allah deyi, döşünü deve dizi gibi yeden Abdülkadir Geylani'ye bağışla. Bizi bugün günahsız çıkar camiden. Cemi ümmeti Muhammed'i affet ya Rabbi. Hicaz'a gideyim diye ciğerleri büryan olan erkek veya kadın din kardeşlerimize acilen hacca gitmeyi nasip et ya Rabbi. Gidenlere tekrar, gitmeyenlere angarib bu zaman nasip et ya Rabbi. Mahşer yerinde ferikun fil cenne ve ferikun fis sa'ir ve emtazul yevme eyyuhel mücrimun dediğin zaman Ey mücrimler, ey katiller, ey günahkarlar müminlerden ayrılın dediği zaman bizi Muhammed tarafına ayır ya Rabbi. Bizi sevgilin tarafına ayır ya Rabbi. Bizi elimizi arkamıza bağlayıp Ayaklarımızı çotup zebanının eline verin. Yüzümüz üstün sürünü sürünü cehenneme atma ya Rabbi. Habibi Ekrem'in hürmetine. Efendimiz'i Muhammed Mustafa ile beraber cenneti ealadan, Firdevsi Eala cennetinden cemalını gösterdiğin zümraya ilhak buyur ya Rabbi din kardeşlerimizden dertli olup da bize şimdi söyleyemeyen, içinden ah benim içinde bir dua etsin diyen, öyle temennide bulan kardeşlerimizin içindeki o dertleri hayrına halas et ya Rabbi. O sıkıntılarını gider ya Rabbi. Habibi Ekrem'in hürmetine, Leyle-i Kadir hürmetine, Nuri Zulem hürmetine, Nuri Ekrem hürmetine, Buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Bir dahi eşhedü en la Bir daha kardeşler. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين وسلامة على الحاضرين والحمد لله رب العالمين Size çok zahmet ettim. Hakkınızı helal edin. Benimki de size helal olsun. Hak şu kadar. En allemeni harfen fakat sayyereni abden. Peygamberimiz Hazreti Ali Efendimiz bana bir tecik harf belledenin şu kadar hakkı var. Boğazıma ip de kar da kölediği satarsa anca o hakkı ödeşebilirim diyor. Benim bir aydır yaptığım vaaz bin koruyla helal olsun. Allah Allah.